Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 21, 1970. Inordinahang pare si Bishop Warlito Kahandig sa Immaculate Conception Cathedral sa Rojas City na ngayon ay Vicar Apostolic ng Calapan Oriental Mindoro. Pitong taon siyang nagsilbing para ko sa Calatrava at San Agustin sa Romblon bago pamunuan ang Apostolic Vicariate ng Kalapan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.